Moitas grazas por estardes aquí todos e todas unha tarde máis eh, vai ser a última deste curso non do ano, pero do curso que ás veces, eh, bueno, pensamos en o curso escolar non? Eh, bueno, temos connosco hoxe a Francisco Ascón Belver eh, experto universitario en animación sociocultural eh, a maior parte da súa vida laboral ten estado mecellada coa educación de adultos, de persoas migrantes e de persoas con diversidade funcional. Dende hai 17 anos fai parte do fai parte do equipo da Universidade Sénior da da UDC, desenvolvendo entre outras tarefas de internacionalización, mobilidade e innovación como programa de democratiza, democratización do coñecemento en comarcas afastadas dos campos militante dende moi novo no, arcas, no anarcosindicalismo, pois de, como todos ben sabedes, eh, todos e todas, de ampla tradición nesta cidade, dende a antorcha galaica do libre pensamento e todos os movimentos do, do que nos falarán bueno, un poquinho mellor, que ten algo que ver con todo isto, xerminal, e, bueno, todas esas actividades que houve do obreirismo eh, de corte anarquista na cidade da Coruña e que, bueno, pois circunstancias, pois, bueno, que todos sabemos, pois, é por todos coñecidas que, que bueno, que, digamos que é un movimento eh, bueno, que queda un pouquiño despois do, do 70 do tal, pois queda un pouquiño que quedou como desbancado, aí quedou, mm, bueno, bueno, xa o falamos. Xa, sí, sí, porque xa eso sería, ben, E texto, claro, ten... E, bueno, re, iniciativas para a recuperación da memoria histórica, libertaria da Coruña, como Asociación Cultural Idea Libre, nos anos 90, ou as xornadas pola recuperación da memoria histórica libertaria, a principios do presente século. En actualidade é membro da Comisión Confederal da Memoria Libertaria da CGT, da, da Federación Nacional do Traballo, socio de Refugios da Memoria e fai parte de Eh, do equipo promotor da Biblioteca e Arquivo Obreiro Aurora da Coruña. Administra a web eh, Memoria Libertaria <coughs> Galiza e ten publicado artigos sobre a historia do movimento obreiro e as loitas populares en medios como Rojo e Negro de Madrid, o, se, semanal da Campana de Pontevedra e próximamente na revista Libre Prensa, Pensamento a nivel estatal. Coordina tamén o club online de lectura de poesía en red Versadas, creado en, mil, en no 2014, pero que cobrou vida propia en 2023, un espazo autosistoneado de aprendizaxe colaborativa. Ben, eu creo que... Ata aí. Ata aí. eh, iso, grazas por estardes aquí. Eh, e fanos pues, pois, a modiño da, <laughs> da memoria desta na Coruña 1901 agradecendo vos outra vez eh, estardes aquí eh, moitas grazas eh, moitas grazas Boa tarde a todas, boa tarde a todos O primeiro, dar as grazas, dar as grazas ao Facho non só por meter convidados, sino por máis de 60 anos dándolle pulo á cultura nesta cidade. Penso que para para benizar e para, como falábamos antes de empezar, desexar alo menos outros 60 anos máis. Moitas grazas. Ben, o, o meu objetivo hoxe é eh, debuxar mm, un retrato. Un retrato da nosa cidade, da nosa da nosa contorna máis próxima eh, en 1901 eh, achegármonos a que sucedeu no final daquel mes de, de maio de 1901 eh, recordar para que ou lembrar para que ou ese debuxo para que pois non simplemente para botar unha ollada ao pasado sino para que esa ollada nos devolva a dignidade, nos devolva a memoria de clase que precisamos tamén para comprender mellor os nosos días. Non é simplemente unha mirada nostálxica o que xa pasou, sino que é unha mirada con fíos na realidade, na realidade actual. Ben, máis ou menos para, para seguir eh, ese camiño de, de, do, do debuxo, do retrato que, que me gustaría que fixéramos hoxe, ese vai ser máis ou menos o noso itinerario, non? Vamos a coñecer o primeiro como era a Coruña en 1901 a través do espazo, a través do tempo e máis a través das súas xentes. En, en que momento estamos? En que tempo estamos? Estamos no tempo na segunda mitad do, do século XIX fracasou ou acabou o tempo nacido na Revolución Gloriosa e en 1900, 1874 prodúcese o golpe de Pavía e a restauración borbónica. É simplemente un repaso do que xa sabemos todos. En 1876 acaba a Terceira Guerra Carlista e xa nos achegamos máis ao noso momento coa morte de Alfonso XII a rexencia da súa nai, da, da raíña María Cristina ese, en ese momento, en ese reinado, estamos nos sucesos de 1901. Pero que pasa na Coruña? Na Coruña, en 1886, hai un importante motín de consumo, do que falaremos cando falemos do, dese imposto, e Coruña é porto de saída e porto de chegada pola guerra de Cuba. Eso ten moita importancia, pa, non só para, para a cidade, sino para a súa xente. É un tempo de turnismo político, de caciquismo electoral. É un tempo do máis puro e brutal liberalismo a nivel económico, donde van a, sufrir, a sufrir especialmente as clases populares alzas de prezos, especialmente nos bens máis básicos, desemprego e a obriga de verse na emigración. Ademais, por si fora pouco, eh, de dibuxar este retrato tan, <laughs> tan triste, abundantes epidemias, problemas de saúde pública que se repetían ano tras ano e se cebaban precisamente nas clases populares. Como en todas as cidades, eh, naquel momento as bellas murallas xa non fan falta, derrúbanse. Si vedes aquí neste, neste plano, vedes eh, bueno, a coraza do Orzán, o Carapanchón, que era o baluarte un dos baluartes, o baluarte de Salvas e o baluarte de Carmanchón, que limitaba o crecemento da cidade. Con, esa, con ese derrubo das murallas, a cidade medra, esténdese, e esténdese en dous sentidos. Esténdese físicamente, no espazo que está de saber, no que é a pescadería e logo o ensanche, pero tamén muda. Estamos nun tempo de cambio a, a cidade alta, a cidade bella, onde estaba a aristocracia, a nobleza, deixa paso a unha nova clase, a unha nova clase social emerxente, bueno, xa viña dende o século XVIII, crecendo, que a burguesía, que se establece tanto na pescadería como, un poquinho máis adiante, no ensanche. E onde están a, as clases populares? Onde, onde quedan? Porque falamos da cidade bella, falamos da, da pescadería do ensanche pois en barrios obreiros en barrios obreiros que se agrupan pois nas atochas no Orzán, cara Senada do Orzán facendo un pouco a rúa de San Andrés a fronteira entre clases sociais e eh, os barrios de Santa Lucía, San Roque da Fora que aínda en algún caso pertencían ao, ao Concello de Oza, aínda non fora anexionado pola Coruña o Concello de Oza. Ben, un pouco por, por ver, non? O, o, o retrato máis ou menos fiel desa época. O crecemento para as hortas de Garás, as zonas que hoxe é a Avenida de Linares Rivas, e <coughs> a, o crecemento do Porto. Non, non todas as fotos corresponden exactamente a ese período, pero si sí é para que veixades un pouco o momento en, do que vamos a contextualizar, no que vamos a contextualizar os feitos. Vale. Un pouco a mesma idea, vedes que o ensanche aínda estaba en fase de crecemento, fase de construcción, pero xa temos a Praza de Touros e xa temos tamén o Instituto Eusebio da Guarda. E eh, como? Como son, a, como son os coruñeses daquela época? Pois preto de 45.000, 50.000 persoas, porque isto é o censo de 1900 eh, como pasa moitas veces, no censo non están todos os que viven. E é unha cidade grande para, para o que é a época, unha cidade que está crecendo, que en prácticamente 10 anos duplica a, a, a súa poboación. Bueno, unha cousa curiosa, non sei se vedes ben as cifras desde aí, eh, a desproporción de homes e hembras en ausentes. Non sei se podrá desconta. É a primeira, bueno, unha das, das ah, mostras da emigración. Emigraban primeiro os homes. Por eso hai esa desproporción nos ausentes. Ben e unha poboación dividida, unha poboación donde a, a, a brecha social é fonda, é moi fonda. Persoas de, de clase alta con, con unha vida moi desahogada frente a persoas que o, a foto que corresponde ao campo da leña cunha situación moito máis ne, de necesidade. Despois da, da guerra, en 1898, fico final da guerra, eh, as subas de prezos son brutais. A crise económica é moi forte. Eh, estos son datos que recolle Gerard Bray, o historiador, e fala de, de subas de prezos dos artigos básicos de ata o 50%. Eso é unha barbaridade. E o prezo dos alugueres tamén, de entre 25 e 50%. Unha das causas desta suba de precios o destos prezos tan elevados, sobre todo nos bens de primeira necesidade, é o imposto de consumos. Vámoslo ver, penso que a continuación... O imposto de consumos é un imposto indirecto que grava, como se decía na época, as cousas de comer, de beber e de arder. Vale, é dicir, o que todo o mundo, independentemente da súa situación económica, precisa ou precisaba. Eh, este imposto está vixente, aínda que con algunhas suspensións polo medio, eh, entre 1845 e 1920. E como, como se cobraba? Pois o que facían os concellos era arrendar. Sacaban a puxa, a subasta, eh, o cobro dos impostos dos impostos, bueno, en concreto do imposto de consumo, xa que tamén de outros impostos municipais. Eh, empresas puras e duras eran as que puxaban, facíanse con esa concesión, con ese, con ese concurso, e a partir de aí cobraban eh, as taxas. É unha, unha protesta dende a primeira internacional obreira é precisamente ese lema, nin quintas, nin consumos. Porque ambas as dúas, as quintas, o reclutamento forzoso para o servizo militar, para o exército, e ao imposto de consumos, gravaban moi especialmente as clases populares. Vale, a ver Estas son as tarifas para 1890-1891. Fixádevos. Carne, aceite, bueno, viños, arroz, cebada, pan, jabón, peixe, todo o que precisaban as clases populares para, para vivir. E non só eso, sino que si esos produtos estaban destinados ás empresas, quedaban eximidos do imposto. Védelo na última. Están exentos do, del impuesto el carbón, leña e sal que apliquen á industria. Los aceites, exclusivamente medicinales, medicinal, etc. etc. Ben, pois eh, os, as, as protestas contra este imposto xeraron xa en 1886 na Coruña un importante motín, un motín que paralizou a cidade donde houve violencia vamos ver despois en comparación co sucesos de 1901 mm. violencia onde se queimaron as casillas dos fielatos onde se cobraba ese imposto onde se vixiaba que non entrara o matute o matute é, como se denominaba, a pasar bens que terían que estar sometidos a, esa, a ese gravame pero sin, pasar, sin, sin, sin pasar, sin pagar o imposto. Vale, especialmente aqueles pois máis valiosos, como podía ser o alcohol, por exemplo, ou a carne. Ben. Bueno, aí vedes algunha das, das casillas. E en paralelo a esa cidade, en paralelo a, a ese crecemento urbanístico, a ese crecemento económico coa construción de factorías, de fábricas, etcétera, nace o movimento obreiro na Coruña. Antes falábamos do do, bueno, fa, eh, na presentación falábamos do da chegada do anarquismo, non, a do, do socialismo do anarquismo a a Galiza coa coa primeira internacional e como esa semente que trouxeron eh, caeu en en Bochán. Caeu un chan que xa coñecía de montes en mancomún, de saídas colectivas a, a problemas colectivos, e abromou con forza. Abromou con forza xa desde o primeiro momento. Si en 1870 se crea a, a Federación Regional Española da IT, eh, o ano seguinte, aínda que empezase xa o proceso de constitución en 1871, nace a Federación Local Obrera da Coruña con núcleos eh, en carpinteiros, en canteiros, en zapateiros e en xastres. Eh, os máis importantes os dous primeiros. Por qué? Porque estábamos a falar antes, se si lembrades, dunha cidade en expansión urbanística. Pois as labores da construcción eran moi importantes, de feito viñan, moitos dos canteiros nin sequera eran coruñeses, viñan da, bueno, de donde había máis canteiros, da, da provincia de Pontevedra. Viñan a traballar e algúns quedaban aquí. E, cal é o problema? O que, que, que sucede a partir da, da, dese nacemento da Organización Obreira na Coruña? Bueno, pois que eh, a partir de, dese de golpe de pavía e desa restauración borbónica queda ilegalizada a IT. É dicir, acabamos de nacer e xa ilegalizados. Donde se refuxa ese movimento obreiro? Ten que ir a algures pois nas sociedades de, de socorro mutuo e nas sociedades de recreo que eran o espazo para reunirse, o espazo para para falar eh, dos obreiros nun tempo en que a partir de 1874 o dereito de reunión e o dereito de asociación quedan paralizados, quedan suspendidos. Ben, vou a ir máis ou menos rápido porque estos simplemente son datos Como sucesora desa federación regional aparece a Federación dos Traballadores da Región Española da IT, un pouco para sortear algúns dos dos problemas que podía que podían plantear, pero non remata ese tirapuxa co, co Estado. Eh, xa se producen nesa década importantes eh, folgas, importantes eh, movilizacións obreiras en, en mellora das, das súas situacións eh, laborais. En concreto, é ben, conocida, e o recolleron varios eh, autores, esa folga eh, na construción da capela de San Andrés que financiaba Eusebio da Guarda e que intervén directamente para tratar de solucionar e que se volvan ao traballo pero tamén de carreteiros, de zapateiros e de metalúrxicos. Aparece a primeira prensa obreira alá polo 1883 coa loita obreira, con a lucha obrera, perdón, como voceiro da Federación e en 1873 a folga da construcción. Pero de novo, en ese tirapuxa chega, bueno, pois as acusacións de que existe unha organización chamada La Mano Negra, anarquista, por supuesto, que, bueno, pois eh, leva a incrementar a persecución. A persecución se concreta deste xeito. Eh, cando en 1877 se recupera o dereito de asociación é un dereito de asociación moi restrictivo. E cando en 1892 hai unhas revoltas en Jerez de la Frontera, o que, o que se fai é eh, eh, estender a investigación a todas as sociedades, a todos os colectivos de corte libertario. Acusación, ser en contrarias a moral pública. Textual. Textual. Claro, o dereito da asociación restringido ou limitado ao máximo, coas sociedades obreiras perseguidas. Pois algúns eh, compañeiros, algúns anarquistas, deciden optar, bueno, pois pola violencia. É o momento dos atentados, de, con bombas, eh, eh, atentados graves. Nese momento, pois, aínda sube a posta o fiscal do Tribunal Supremo, lembra todas as posibilidades nunha circular ao resto de fiscais que contempla o daquela Código Penal para combatir eh, estas, estos actos. O, en 1894 asume a jurisdicción militar estos casos e contempla xa a pena de morte para os que cometeran atentados, independentemente do resultado. Pero, curiosamente, hai unha lei en 1896, en setembro, que se chama tal como vedes aí. Non mudei ningunha coma. Lei dictando penalidad para castigar los delitos que se cometan por medio de sustancias o aparatos explosivos e medidas de severa represión contra el anarquismo en todas sus manifestaciones. Todas sus manifestaciones. Autoriza ao goberno a suspender periódicos pechar centros e desterrar aqueles que propaguen ideas libertarias. Ben, e aquí? Ben, pois aquí, como no resto do mundo, se vedes, a Coruña foi seguindo a casi ao tempo, ao paso, todo o que estaba a suceder tanto no resto do Estado español como no resto de Europa e no resto do mundo. Eh, a partir de 1889 cando comeza a, a celebrar o primeiro de maio e a loita polas oito horas eh, Ricardo Mella eh, galego de Vigo publica El crimen de Chicago en 1890 simplemente un ano despois celébrase por vez primeira na Coruña o primeiro de maio que chamara internacional a celebrar en recordo dos obreiros dos mártires de Chicago 1890, 1891 e en certa medida 1892 son un momento álxido do movimento obreiro coruñés donde se celebra incluso con unidade sindical o 1 de maio de 1891 e tamén en ese ano se nace a agrupación socialista lembrades todos, supoño esa división entre anarquistas e socialistas e que aquí na, na Coruña eh, nace un pouquinho despois da, da agrupación de Ferrol, a agrupación socialista coruñesa. Aí na, nacerán xa outro momento. Vedes que sempre vamos como unha onda. Vamos collendo o pulo, perdendo o pulo que será ese período entre 1893 e 1897. A min gustame que cando falamos de destas de cousas digamos os nomes, para que non se esqueza para que os, para que os teñamos presentes. E o tempo de Antonio Vidal, de José Rodríguez, que falaremos dele un pouco máis adiante. José Rodríguez é un dos fundadores da agrupación socialista. Digo para que non só so, non só so falo dos, dos libertarios, tamén dos, dos socialistas. E o, o carpinteiro Juan Antelo. Ben, tamén falabas antes da antorcha, En 1897 nace a Antorcha Galaica Libre Pensamento, donde non só están libertarios, non só están socialistas, tamén hai republicanos. Os vencellos entre os republicanos e, eh, e os libertarios e os obreiros, o movimento obreiro é moi poderoso naquel tempo. E de novo volvemos á unidade en 1898 cun mitin polos procesos de Montjuic. E, eh, e agora xa nos vamos achegando ao momento ao momento do que vos veño a falar, que son os sucesos de 1901. Si damos simplemente un paseño para atrás para ver a perspectiva, vemos que a partir de 1900 as movilizacións incrementanse. Hai unha importante folga de carpinteiros, a Sociedade da Emancipación comeza a publicar un voceiro que se chama precisamente como a Sociedade de Carpinteiros, la Emancipación, e celebrase de novo un primeiro de maio con carácter unitario en, só entre marzo e maio de 1901 hai 14 folgas. 14 folgas que o que piden é melloras. No caso, por exemplo, dos carpinteiros, pedían 0,50 pesetas de aumento no xornal. Vale? Si non estaban pedindo a revolución social nin, nin a abolición do Estado. E o tempo, por seguir lembrando nomes e agora tamén rostros o tempo de Juan José Cebrián García, o tempo de José Sanjurjo, xastre, mestre da escola laica. Desas 14 folgas vou a salientar unha. Unha é protagonizada por mulleres, que a folga entre abril e maio das misteiras, As listeiras eran as obreiras que fabricaban os mistos, as cerillas, os fósforos. En concreto, na fábrica de Zarragüeta, que ya, xa a esta altura, como Zarragüeta tiña xa afinado, é a fábrica da viuda de Zarragüeta. Eh, Zarragüeta era un empresario vasco, eh, escapando das guerras carlistas, que mesmo chegan a, a provocar o incendio da súa fábrica na beira do Vidasoa, establecese na Coruña coa súa muller Jerónima Lambillet de feito eh, os que gustades do modernismo eh, sabedes que hai a casa Lambillet bueno, pois pues, eh, a súa casa <laughs> vale eh, comezan a fabricar cerillas as cerillas son un monopolio do Estado naquela altura é dicir, mm, só poden fabricar cerillas un consorcio de empresas nomeadas con nomes e apelidos no diario oficial. Só eles poden fabricar cerillas. E é un ben de primeira necesidade. Pois eh, as, as misteiras eh, en abril deciden agruparse, ata agora non estaban asociadas, houbo intentos de crear sociedade de misteiras, pero non se creou. Non deu cuajado a idea. Pero en abril sí, incorpóranse a Sociedade de Oficios Varios da Federación Local e o propio Juan José Cebrián, que veíamos antes no retrato, dirixe as súas demandas á viuda de Zarragüeta, que por suposto di que non. Di que non e di que non en absoluto. A continuación, cando se lle volve a decir que se non, pois que haberá folga, entón di que vai a consultar, que vai a consultar co resto do consorcio empresas espalladas por todo o Estado español. Como a cousa se demoraba, as traballadoras declaranse en folga. Declaranse en folga e a resposta do consorcio é, como é ben de primeira necesidade, é sometido a esas reglas do consorcio, pois levamos doutra fábrica, os mistos a Coruña, que fan as, as misteiras impiden totalmente a chegada de mistos a Coruña. De feito, chegar chegan, pero non son quen de sacalas da estación. Eh, contan as crónicas da época que na estación do norte, agora veremos algunha foto, estaban, a, ah, bueno, a fábrica estaba situada eh, na zona de Castiñeiras, máis ou menos onde está agora os xulgados e a, a igrexa de San Pedro de Mezonzo. Eh, as as misteiras fan guardia, fan turnos, fan quendas para impedir que entren as caixas de mistos que traen de outras fábricas. Ata o punto de que intentan por segunda vez traer máis mistos e en vez de baixalos na estación do norte da Coruña, baixalos na estación do Burgo e traelas en carro. Pois tampouco. O carreteiro que traía as, as caixas ao chegar á zona do Portádego di que é el que non se atreve, que el non sigue. E queda aí. Ben, ese é o espírito co que chegamos ao 1 de maio de 1901, onde participan, por suposto, as misteiras, igual que o resto da, da clase obreira coruñesa, e ninguén en ese 1 de maio pensaba o que iba a suceder apenas 30 días despois. Despois, des, entre esas 14 folgas, a continuación, os propios empregados da, da, da concesionaria dos consumos declaras en folga. Xa gañaran en abril unha, pero só para unhas categorías de traballadores. O resto declaras en folga. Declaras en folga o Benres 29 de maio. ¿Mm? Comunican a empresa que están en folga a, como se trata dunha concesión e un tema fiscal, o gobernador ordena que a Guardia Civil ocupe os postos, os postos dos consumeiros, dos fielatos, e a empresa eh, empeza a mover os fíos para cubrir esos postos de folguistas con crebafolgas, con esquirois. Chegan noticias, o día 30 eh, cando xa están en plena folga e os, as comisións, non se fala de piquetes, naquel momento se fala de comisións de obreiros, percorren a cidade sin que exista ningún tipo de violencia nin de conflito. As coaccións obvias da labor dun piquete, eh, pero chegan novas de que están chegando de Andalucía, os donos da empresa eran andaluces, que están chegando de Andalucía prueba folgas para cubrir os postos dos folguistas. En total, 140 folguistas. Bueno, pois nada, os, eh, os folguistas reúnense na, socio, na Sociedade de Oficios Varios, na Rúa de Cordelería 32-34, e ali deixan as armas. Digo por, polo que vou a decir despois, por eso fago esa mención. Os mm, vixiantes de consumos iban armados, non só con paus, sino tamén ás veces con armas de fogo, con tercerolas, ou incluso con revólveres. Pero deixan as armas na sociedade de oficios varios. E comezan a camiñar cara a estación de donde, a donde están a chegar os crebafolgas. Pasan polo cielato de catro camiños, saúdan a Guardia Civil, siguen, e a medida que van camiñando se van unindo xente. Saen misteiras das castiñeiras, saen cigarreiras da palloza e se van unindo. Se van unindo cara á Estación do Norte. A Estación do Norte da Coruña estaba onde está actualmente a, a de autobuses, na zona da Cubela. Eh, nesa gran esplanada se xunta unha auténtica manifestación. Nenos que saían, iban igual que se for un desfile militar, iban diante, pois nunha manifestación tamén camiñaban xunta a eles. E eh, polas perdón, polas escaleiras que vedes aquí, comezan a subir cara ao fielato da Rúa Caballeros, o número 42 aproximadamente. Chegan ao fielato e xa hai sete guardias civiles protexendo aos aos crebafolgas que están refugiados dentro. A manifestación sigue. Concéntranse diante da porta para impedir que saian e que rachen a folga. Días antes, eh, a Guardia Civil tiña participado nun enfrontamento moi raro con mozos que estaban de, bueno, pois de festa na zona de Arteixo. E eh, recibiran pedradas, unha malleira, algúns dos guardias civiles cando volvían para Coruña eh, parece que os ánimos estaban quentes. Eso non xustifica o que vai pasar. O que vai pasar é que o sarxento Balbino Varela dá a orde de disparar. Hai unha manifestación pacífica. Non provocara até ese momento ningún ningún disturbio. Si, sí, probablemente gritos, berros, se cadra unha pedrada, pero ningún ferido. Eh, cando a, a manifestación, os manifestantes, ven que os gardas botan a arma ao ombro, ombro ombreiro, eh, botan a correr, a reacción que teríamos todos. Pero abren fogo. Caen feridos e cae un morto. Mauro Sánchez Vázquez. Mauro Sánchez era empregado de consumos, estaba en folga desde esa mesma mañá do 30 de maio e pola tarde estaba a participar no piquete frente ao fielato da Rúa Cabaleiros. Cando tras os disparos da Garda Civil o seu corpo sen vida ficou deitado no chan fronte ao número 42 da Rúa Cabaleiros. A causa da morte foi un disparo de fusil Mauser da Garda Civil que destrozou o seu pómulo. Segundo algunhas novas, estaba a xirarse cando recibiu o disparo que rematou coa súa vida tiña 24 anos, estaba casado e tiña cinco fillos de corta idade. Vivía na Rúa da Torre. Ben, isto a xente bueno, desaparece da Rúa Cabaleiros, escapa, uns a Caramonelos, outros cara a Santa Lucía, cara a Falperra, escapan. E a indignación percorre a cidade inteira. Toda a cidade. Vai pasando a Nova e a xente, os traballadores, empeza, de traballadoras comezan a se xuntar na, no centro obreiro, nesa cordelería 32-34 que falábamos antes. Ata tal punto que é imposible acceder ao local sindical. A xente queda na rúa, porque non pode chegar. Vale? Mesmo algúns presidentes de sociedade, das sociedades non son quen de entrar ao propio local sindical. E a xunta directiva das sociedades obreiras deciden declarar tres días de folga xeral. Lembremos que estamos a sábado. O sea, venres, sábado, domingo. Ben, tres días de folga xeral na, na cidade. Decidida na noite para comezar a mañá seguinte. E consiguen paralizar a cidade. Totalmente. Totalmente Xa na noite, comisións de obreiros van caras as redaccións dos periódicos de La Voz de Galicia, El Telegrama, El Noroeste, que son os periódicos de maior tirada naquel momento na cidade, e comunican que os tipógrafos non traballarán. Efectivamente, non traballan. Non haberá... Eh, non traballarán as augadoras e augadores, que son ou as imaxes que vedes aquí, unha fonte onde se, as fontes da cidade onde se as augadoras enchían as sellas que levaban as casas dos, dos burgueses. Ollo, non podían eh, non podían conseguir que lles levaran a unha casa. Si podían ir a buscala. ¿Mm? os, os burgueses poderían ter ido a buscala. Digo porque foi un argumento que se utilizou despois para, para a represión. Paran, por suposto, todas as factorías, mesmo a máis importante, a fábrica de tabacos. As cigarreiras entran algunhas no primeira, na primeira quenda, pero inmediatamente saen, saen tamén da factorías misteiras, as, as traballadoras das fábricas do textil, non entran alimentos que traían normalmente eh, mulleres eh, e homes que traían de fora, pois das zonas, por exemplo, da miña zona de Oleiros, era habitual traer eh, alimentos. Non funcionan os mercados, non funcionan o transporte. Vemos a ferrocarrilana. Non funciona o transporte marítimo. De feito, chega da outra veiga do océano o transatlántico Alfonso XII cheo de xente de América poden descargar? non só descargan os pasaxeiros poden baixar os pasaxeiros os boteiros declaranse en folga e non baixan as equipaxes quedan nunha gabarra no porto normalmente había dous vapores que facían o percorrido Coruña-Ferrol Ferrol-Coruña -Ferrol O Hércules e mailo comercio. O que vemos é o comercio. Que tamén quedan paralizados. Chegan de feito a Porto, o, o Hércules ten que eh, amarrar a, ao peigao, que normalmente eran os boteiros para non levar a cabo as, as laboras de, de amarre e desamarre, para facer máis rápido o percorrido, e baixaban nos, naqueles botes daquela non poden. E o comercio ten que baixar eh, os pasaxeiros con protección dos carabineros nunha lancha da comandancia de Marina. A parálisis da cidade é total, pero non hai noticia, e mira que houbo suizos, e houbo cobertura mediática daquela, e non hai noticia de ningún incidente. Nesa Nesa mañá de loito da clase obreira non se asaltou nada, non, non houbo roubos, non houbo asasinatos, non houbo delitos de que puderan provocar a alarma social. Sin embargo, a alarma existe. Existe nas autoridades e existe na burguesía local. De feito, o gobernador civil daquela, Antonio Díaz Valdés, o seu carón vemos ao seu sucesor, Fernando Soldevila, a partir xa do verán, e reúne, xunto co capitán xeral, unha junta de autoridades, donde vai participar José Martínez Fontela tamén, que daquela altura eh, eh, alcalde da, da cidade, o anterior eh, Luis Argudín Bolívar, que xusto a principio dese ano eh, virase eh, obrigado a, a a, bueno, a deixar a alcaldía e estaba Martínez Fontenla de xeito accidental. Vale, pois eh, Díaz Valdés vendo o panorama resigna, resigna o mando, é eh, como día mm, a frase. E vamos ler Obando, pero bueno, no paga pena, sí, aquí están. Don Antonio Díaz Valdés, gobernador civil de esta provincia, hago saber que agotados todos los medios pacíficos de que dispone este gobierno para reprimir el estado anárquico en que está colocada esta población, por una turba de revoltosos que, desconociendo sus deberes, tienen intranquilos los ánimos de sus honrados habitantes, y reunida la Junta de Autoridades para dar solución al conflicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ta, ta, ta, ta, ha acordado resignar el mando en la autoridad militar superior de esta plaza. En concreto, en el teniente general de los ejércitos nacionales, capitán general de Galicia, don José Lachambre Domínguez. Este caballero. Ven, pues lo primero que fai don José Lachambre Domínguez es dictar un bando declarando el estado de guerra na cidade. A declaración de estado de guerra conleva a suspensión total das garantías constitucionais. Vale. Se topan con un problema. Non teñen casi nin como imprimir o bando de guerra. Claro, de feito, conta os xornais, en conta o diario de sesións das Cortes, que logo falaremos del, cando se debate no Parlamento Español o sucedido na Coruña, que algunhas copias do bando de guerra que se colaron polas rúas eran manuscritas. Porque os tipógrafos estaban en folga, entón non había donde imprimilas. Pero o feito é que se declarou o estado de guerra e eh, de xeito paralelo ten lugar o enterro de Mauro, do traballador que morrera na tarde anterior. Con as suspensións de garantías constitucionais, pois non se pode celebrar o que estaba previsto, unha manifestación que acompañara ao compañeiro ata o corpo do compañeiro ata o cemiterio de San Amaro, de Santo Amaro. Sin embargo, pois a xente amorease na rúa diante do centro obreiro e acompañan o féretro ata o cemiterio. Sin incidente ningún. Sin ningún incidente. Vaen preto de 3.000, 4.000 persoas entre a Rúa Cordelería ata eh, o cemiterio de San Amaro. Queda o compañeiro baixo terra enterrado e volven, e volven, bueno, pues estamos falando dun dun día que non se traballa é que pois, vais ao centro como se ten feito toda a vida na cidade e cando xa están no centro a mirar de parte da xente mm, en grupos eh, simplemente paseando eh, empezan as fanfarrias os tambores as cornetas a Guardia Civil encargada polo Capitán Xeral está a anunciar a declaración da lei marcial na cidade. Na cidade no seu partido judicial. Eh, cando está un bueno, pues un grupo, un destacamento, non é un destacamento a palabra, non me sai agora a palabra correcta, de, da Garda Civil colgando o este, este o original, eh? está nun dos sumarios que, que vos vou ensinar despois, este é un exemplar original do bando, que declara o estado de guerra na cidade. E cando está Colaro no, na zona do Belisco, diante do Sporting Club, e, bueno, pois empeza o balbordo, os gritos. E, é unha pedra. Unha pedra que lle dá ao teniente, oficial que comanda ese grupo da Guardia Civil, o teniente Vázquez. Lembrade o nome porque falaremos máis dele. E entón, pois comeza a carga. En teoría, deberíase ter agardado dúas horas para disolver os grupos, cando non se pode, cando queda suspendido o delito de reunión, máis de dúas, tres personas ten que disolverse. E se non se disolven cos chamados, pois hai que facelo a forza, ou teñen que facelo a forza. Non agardan as dúas horas e inmediatamente comezan as cargas. As cargas por todo o centro da cidade. Por polos cantóns, por San Andrés, por Rúa Nova, por Santa Catalina, por Cordelería, por Rúa Alta, polo, polo Calexo do Africano, por todo o centro da cidade. Aí son estes escenarios de chumbo e sangue. E aí e donde vamos a topar que perden a vida Jacobo García e hijo, cando trataba de entrar no centro obreiro. Jacobo era eh, zapateiro, pero tiña traballado moito tempo como camareiro na hostelería e en buques, como camareiro marítimo. Pero tamén de mozo de ambigú en bailes públicos, entón era supercoñecido pola xente. Vivía na estrada da estación, Estaba casado con Emilia Pereira, unha cigarreira, e non tiñan fillos. Cando trata de, de, de refugiarse no centro obreiro, mmm, disparan, bueno, xa, xa pechar a porta, disparan o, o, as balas do Mauser entran, des, desnaquizan a porta e acaban coa súa vida. Tamén Antonio María Veiga que ia recoller as súas fillas. É curioso eh, tiña 51 anos e os xornais da época falan del como un anciano porque ten cambiado as cousas eh, cae ferido eh, intentan atenderlle dous médicos na farmacia Villar, na Rúa Real pero pero falece o ano o día seguinte no hospital tiña eso, 51 anos, era carpinteiro vivía na Rúa Pastoriza estaba casado e tiña tres fillos dúas fillas que traballaban como modistas, que as iba a buscar, e eh, un fillo emigrado, Fermín, emigrado na, en América. Tamén perde a vida Antonio Bruno, augador de 30 a 35 anos. Estaba casado e vivía na Rúa Perillana. Tamén faleceu no hospital. E, un pouco pola foto que tedes aí, Benita García e Manuela González Seijo, dúas traballadoras do Gran Hotel de Francia, estaban a ver o que sucedía dende a galería e os disparos de Mauser atravesaron a parede a, a parede da galería e acabaron feridas e despois perdendo a vida. Tamén Francisco García Lodeiro, Albanel, eh, que vivía na Rúa Alta, coñecido polo alcume de Carabel, tamén finou no hospital. Na rúa de San Andrés morreu Josefa Corral, viúva de Benito Gantes, un pequeno industrial. Estaba simplemente como as traballadoras do Hotel de Francia, mirando o que sucedía, mirando o que pasaba. Tamén, os disparos de Mauser acabaron con ela, igual que con, con Encarnación Alonso. Eh, unha viúva que tamén miraba eh, dende a súa casa no número 66 de San Andrés o que estaba a suceder e tamén perdeu a vida. Esos son os escenarios de, de chumbo e sangue. E me preguntaredes, ese escenario de violencia, cantos gardas, cantos soldados perderon a vida ou sei que quedaron feridos? Ningún o perdón, minto, un un porque eh, un soldado cando trataba de, de cargar a súa arma porque non só había guarda civil, tamén estaban os soldados ao tratar de cargar a súa arma disparouselle a bala petou no chao dividiuse en dous un trozo matou unha das mulas da ferrocarrilana e outro feriu levemente a un oficial non máis ningún máis ningún ven, este un croquis de esos escenarios de chumbo de sangre. Está tirado dun dos, dos sumarios que, dos que vos, fala, que vos falaba antes. Bueno, se localiza perfectamente todos los escenarios lo que estábamos a falar. A Rúa de San Andrés, y vedes aquí a Rúa Alta, y aquí en Cordelería, nesta esquiniña, o edificio xa está desaparecido, Ponsop, SOV, ese punto O, o punto V punto, pero é Sociedade de Oficios Varios. Este é o croquis que fixeron eh, para enxuizar a Venancio González Escontrela, que foi logo en Consello de Guerra condenado a 20 anos, acusado de disparar unha bala que nin tan sequera feriu a un guardia, a Francisco Zapico, sino que se lle agujereou a Guerrera, provocándolle pois unha pequena unha pequena mancha. Ben. Claro, nestas circunstancias a, os presidentes das, das sociedades obreiras son eh, chamados polo capitán general, máxima autoridade, se reúnen con el, segundo a versión obreira, chegan un acordo que é a liberación dos detidos, daquela xa había bastantes detidos, tanto no Castelo de San Antón como como nos cuartéis, si se vuelve a normalidad. ¿eh? Y entonces lanzan este también original, tirado do sumario, este, este volante, esta folla volante, a los trabajadores, Movidos por un sentimiento unánime, hemos hecho una huelga general, todos cumplimos como buenos, debemos estar satisfechos. Y como quiera que a toda costa queremos que no se derrame ni una gota más de sangre y anhelamos la libertad de los compañeros presos, Bueno, pois acuerdan volver ao traballo. A voz de Galicia non sai ata o luns 3 de xuño e recolle todo eso. O que sucedeu na Coruña, aínda que hoxe pode parecer esquecido, tivo un eco brutal. Non só na cidade, aquí tedes a portada da Voz de Galicia, unha, un exemplar que dedica catro páxinas completas, catro planas, aos sucesos senón no resto da prensa galega. De feito, nos primeiros días, día 2, ata que volven a sair do prelo os xornais da Coruña, eh, as noticias que temos son a través destes medios. No, nos periódicos do, do Estado Español, principalmente o Imparcial, que mesmo manda un corresponsal a Coruña, nos periódicos portugueses, e nos periódicos do mundo enteiro. Aquí tedes recortes de prensa falando dos sucesos da Coruña en inglés, en portugués, en alemán, en polaco, en italiano. De feito, nos Estados Unidos todos esos puntillos azuis son eh, son periódicos que neses primeiros días cubren a noticia da Coruña, pois sabedes eh, desde Dakota do Norte, O oh, Utah. e incluso os seminarios entre aspas satíricos, o equivalente lo que podía ser el jueves, pero la época. En este caso de Gerión, que titula El Corpus de Sangre, digo porque lo mejor no se lee muy bien, eh, e fai pareados, este año se ha anticipado contra todo lo anunciado, se esperaba en, Cataluña, y e fue y e saltó en La columna o en la Campana de Gracia de Barcelona, donde pone un cuadro pintado con sangre y humo de pólvora. Y abajo el diálogo es, mire, don Praxedes, qué cuadro más bonito nos acaban de pintar nuestros artistas de La Coruña. Estupendo, hágalo colgar del comedor, que la vista de la sangre hasta parece que me hace sentir más hambre. Praxedes Mateo Sagasta, presidente del gobierno eh, la época. Pues, Temos aos obreiros presos nos cuartéis, no cuartel de daquel momento chamábase Alfonso XII, no castelo de San Antón, e logo posteriormente irán a esa cárcel municipal no Parrote. Estas son as causas, vou a ir máis rápido porque se me vai o tempo, as causas que estamos agora mesmo con elas, unhas son de previas e logo son dúas causas, unha en Suiza aos dependentes de consumo, entre outras cousas por abandono de servizo, e a causa que condena a 20 anos de reclusión a Vicente González Contrela. Se, ca se cadra, pero que estamos falando hoxe, a máis importante ou máis relevante as diligencias previas. Logo dos consellos de guerra, estas son as principais condenas. Venancio González, 20 anos de, de reclusión, que cumprirá parte en Santoña, Juan José Cebrián, 12 anos, para o presidio de Burgos, e Juan Santos Martínez e Manuel Mosquera Morano, eh, seis anos a cumprir en Ortigueira. Pero tamén de seguido se activa a solidaridade. Eh, dende a revista Blanca, que chega ao mundo enteiro, se activan os chamados a solidaridade cos traballadores da Coruña, este a cabeceira, sabedes, viva a solidaridade Internacional Obrera, e no mes de xullo, é dicir, xa casi de seguido, estos son os mítings ou reunións de protesta que se celebraron na Galiza e no resto do Estado español, pero tamén no resto do mundo. E vou a salientar, se me permitides, dous. Perdón. Un en Londres, en xullo, en xuño, no mesmo xuño de 1901, donde Luis Michel eh, participa, pero tamén participa para a testa e fan singular mención ao sucedido na Coruña. E outro en Rosario, en Argentina, donde a quen, quen participou como oradora foi Virginia Volten, unha das pioneiras do anarcofeminismo. E a nivel político, eh, nas sesións de 10 e 12 de xullo de 1901 se trata o tema nas Cortes Eh, se trata o tema las Cortes con este tono que me ides a permitir leer do propio diario de sesións. Este paro fue tan general como en ninguna parte de España lo ha sido jamás. Suspendieron el trabajo los individuos de todos los oficios y profesiones, hasta los panaderos y aguadores. Eh, hubo, según noticias, coacciones individuales, hechas a primera hora en algunas fuentes, con el fin de impedir que se llevara agua, pero con el propósito que revela esta frase que yo he oído a persona bien enterada. Que lleven agua, pero que la lleven las señoritas. Es de Gumersindo de Azcárate, diputado, es decir, non é mm, sospeitoso de, de ser mala testa. Eh, non vou a seguir por... Gustaríame contarvos máis do, das intervencións eh, desa, desas sesións onde participa, por exemplo, Fernández Torre eh, pero simplemente eh, a resposta de Moret Moret era o Moret era o, o ministro de Gobernación temos a de Mateo Sagasta presidente do goberno Segismundo Moret eh, e, e Weiler o ministro da Guerra e eh, solamente unha frase da resposta de Moret. Mm, perdón. Non foi un acto en señal de duelo. Allí no se refira a manifestación. Era a, a folga de manifestación. Allí non había cuestión de trabajo ni de trabajadores. Había unha manifestación de amistad entre as clases obreras. Había unha manifestación de fuerza de un poder que se había venido organizando. O propio Moret recoñece en sede parlamentaria que o que deu medo foi que había un poder que non era o seu o poder das traballadoras e dos traballadores da Coruña claro, a xentes como Weiler ministro da guerra que xa participara en este tipo de cousas cando mandaba en Cuba estos son campos de concentracións españóis en Cuba eh? non é dos nazis Entón, claro, eh, ese poder pois non cadraba co señor Wilder. E que pasou cos socialistas? Decíamos que había división. Bueno, pois a verdade é que non é dos mellores momentos da agrupación socialista. Porque o seu corresponsal, o que xa faláramos, José Rodríguez, pois alinease pois fora deste movimento, critica moi duramente nas súas columnas eh, a propia folga e chega ao punto de que cando xa en outubro, novembro, xa empeza a cousa a normalizarse un pouco, se celebra un mitin de controversia entre o compañeiro Suárez Duque da, do sector libertario, por decirlo de algún xeito, e José eh, Rodríguez Iglesias polos socialistas, donde ao final ten que sair case que correndo para evitar ser eh, danado. Os 15 eh, presidentes das sociedades obreiras coruñesas que foran detidos son liberados eh, en setembro, cando por fin pasan a xurisdicción civil e entón inmediatamente os poñen en liberdade, saen da xurisdicción militar e aí tedes a foto que se tiran xusto o día despois de, de sair en liberdade. Si falábamos de Sanjurjo, vedelo aí na esquiniña, Aquí non está Cebrián, porque Cebrián xa, era, xa non era presidente de oficios varios e porque estaba na cadea. Ben, en outubro, ata outubro non se pode facer a manifestación que estaba programada para lembrar a a Mauro e a, agora xa se celebra para lembrar a todos e vos leo un pouco da crónica. Pendi, eh, primeiro o mitin foi na, na Praza de Tobros, y pendiente de la balconada de la meseta se destacaba una hermosa corona de flores naturales, de buen tamaño rodeada con cintas negras, en las cuales se reía, se leía, a las víctimas de mayo, los obreros de La Coruña. Entremezcladas en la muchedumbre figuraban no pocas mujeres, vestían muchas de luto, varias de ellas eran parientes de los fallecidos en las tristes jornadas de mayo. También estaban en la plaza algunos de los obreros que fueron heridos en aquella ocasión. Figuraban entre los mismos Plácido Dorado, quien por consecuencia de un balazo quedó inútil del brazo izquierdo, y Daniel Mariñas, al que se amputó una pierna. Bien, en 1902 ya estamos hablando de mm, varios meses después, el teniente Vázquez, que Lembrades comandaba las cargas, la Guardia Civil, pues luego de ser condecorado, pois eh, decide cambiar de destino e deixar a Guardia Civil e contratado pola empresa arrendataria de consumos como teniente. Claro, cando non hai xustiza, pois a xustiza pola man. E Ricardo Cotelo Palleiro atópase co teniente Vázquez facendo as súas funcións de teniente volante da arrendataria de consumos no campo da leña, intenta tomar a xustiza pola van. Non atina e o teniente Vázquez refúxase no cuartel da Tocha, no cuartel Alfonso XII, e consigue salvar a vida, aínda que acaba marchando. Acaba marchando. Cando trataba de fuxir para refuxarse no cuartel, as mulleres, bueno, mulleres e homes, pero principalmente mulleres dos postos do mercado, gritaban a por el es el criminal de Mayo a xente sabía quen era o criminal. En 1906, por iniciativa desas sociedades obreiras, se levanta un monolito, un memorial, en lembranza da, dos, das vítimas da represión da Forda 1901, e, eh, que existe hoxe en día, e que, como vedes, é unha columna truncada que, bueno, parece que simboliza eh, bueno, pues a vida rota en, na súa, sen chegar a súa plenitude, pero tamén o lazo que simboliza a lealdade e o compañerismo os lazos que nos unen e un dos presidentes das sociedades obreiras xa vou a rematar aquí, de verdad, prometo xa non vos dou máis a lata Enrique Taboada Enrique Taboada naceu en 1870 era foi o primeiro presidente da Sociedade de Aguadores creada un mes un mes antes do suceso de maio, pasou todo o tempo ata ata o outono en prisión, logo perdeu o emprego, a continuación dedicouse a outras tarefas e en 1933 poucos meses antes de finar escribe no xornal no voceiro da da CNT da Galiza dous textos eh, que falan da lembranza e bota a mirada atrás pero o, coa, co mesmo espírito que vos falaba ao principio eh, recordade e imitemos tan alto exemplo e ante esa truncada columna que en la necrópolis coruñesa mostrará a todas as edades el dolor acervo dun sacrificio no estéril descubrámonos con veneración e depositemos al pie de aquella el beso de amor de nuestros recuerdos inextinguibles. Non é simplemente a nostalxia, é a lembranza para mirar cara adiante. E nesa mirada cara adiante, aquelas, aqueles de vos que non poidades ir á manifestación de Altri o vindeiro domingo, ficades convidadas a ese acto que se repite ano tras ano de depositar o que decía eh, Enrique Taboada en 1933. A nosa lembranza a esos compañeiros que perderon, compañeiros e compañeiras que perderon a vida. E máis nada, moitas grazas a todas. sinto moito ter excedido do tempo. E saltei moitas cousas, eh? quería contarvos moito máis, pero... Agora temos uns minutiños de que quera preguntarlle algo a Paco. Ou aburrín soberanamente ou fixeno de maravilla. Ah, Unha das dúas. Pois, como non tedes máis preguntas. Sí, Raquel. <laughs> sigue, sigue. Que queda a día de hoxe de, bueno, de, non só de recordo, de actualidade deste, deste movimento? Este movimento é un movimento obreiro. Uh -huh. Ti disfrutaches a xornada de oito horas. <laughs> Non, digo, eu agora teño de sete media. <laughs> Queda, queda moito. Non, pero eu decía que quedaba da sociedade. Da sociedade, efectivamente. Daquela sociedade. Sí, sí. Pois vou a, vou a ser eh, maniqueo. <laughs> vou a ser ao mesmo tempo optimista e pesimista. Moitos dos que mandaban siguen mandando. Sí. Nomes, cando lees os xornais da época, os nomes que lees, los ter leído hoxe, pero penso que a historia do, do movimento obreiro é unha historia tamén baseada no ensaio de error, se foi probando, se intentaron cousas, algunhas funcionaron, algunhas non funcionaron, non hai que ter medo a recoñecer erros, porque son erros para a mellora e que non temos chegado ao final do camiño. Dicir, ainda nos queda por camiñar. Nos queda moito por camiñar. Eso é o que queda. Queda seguir camiñando. Pois, si, si me permitides, vou pechar, perdona, e vos leo unha cousa. Xa estou pa tarde nun balbordo de días infindos. A pena, a rabia e os soños comezan a se remexer, con milleiros de voces rachando os teitos dos ceos, co fundo treboar de homes e mulleres a serguer. Mas os muros son xigantes, son montañas frías, van vestidos de uniformes pretos e xestos duros, van subidos a bestas coas dignidades esquecidas, só queren ser diques para conter os mares oscuros. Pero os temporais non saben de corazón socos, e os lóstregos de sables Estalan nunha tarde rota e deixan o chan sementado de ira, morte e dor, nunha choiva de aceiro, nubes de fusil e pistola. E cando cae a noite, os corpos non atopan o lar. As rúas fendidas de ferro son un coro de berros, a converter as gorxas en pedras e estas en balas. Son os soños que espertan sen coñecer de medos, non saben nada de nós. Non viven na tristura do cotián, non coñecen os soños preñados de futuro, non saben rañar na terra para arrincar o pan non entenden de tolemias, de arelas e de locuras, non son quen de ver que están a hacer un mundo, non se decatan de que chegan nubes oscuras, non comprenden que xa é noso o mañá. Dende hai, dende hai dous anos cada vez que se fai a homenaxe eh, por mor da folga de 1901 facemos un boletín con datos do do sucedido un pouco para, para que se coñeza máis esa historia aínda que o tedes na, na, no espazo web nesa ligazón trouxen algúns exemplares por se queredes levar impresos Moitas gracias, gracias. Este este oteo y este ombligo. Sí. precioso. No sé, no sé.